Nganong niya? Niya kaning kalibutan na? Kaugalingon mo, gipangutan na mo na ba? Higda sa makadiyot, piyo nga ang mga mata. Pamalandong sa hugot. Ang kinabuhi, higot ba? Malinawon kita ning dakbayan. Nagpundok, may tingusbawan. Bisan hagipot, may luna, igsuunay, naghudyaka. Mahigayon nga kita misugat og pagsuway. Papahawaon kita sa gipuy-an, kapin na kakatuigan. May bulldozer pa sila. Apa nakigbisog kita. Kapunungan atong gilig-on, niya pa kita hangtod karon. Sa atong pagpaniid, daghan ang nakatabang kanato. May mga abogado nga gani nangamatay na. Pagpaanggo sa atong katungod. Gitudlo sa simbahan ubang kabus ning dakbayan. Ila kitang gisuportahan. Kinintana nagmatuod nga wa kita maginusara inusara Kun magkapundok didto og dire, mudaog ang mga pobre. Sa paningkamot nga mutunhay, may mga pangulo kitang mga matay. Kapin sa 20 tuig, sa pakigbisog kita misali. May mga mobilisasyon, aduna say petisyon. May kuyog kita tanan og marcha, mga rally sa kulon. Usahay managlahi atong opinyon makita sa mga konsultasyon. Nagmatuod kini, higala, buhi kanato ang demokrasya. Apan ni mga tao, dakong buhi ang kinabuhi. Sa ginansya, grabing uhaw, hakog, di matagbaw. Usahay negosyo ilegal, kabus ang pahimuslan. Madako ang ginansya og tiyan, nagpakabuhi sa uban. Tinuod, naglisod ta sa atong ekonomiya apan bati nga palandungon. Kabus rasad ang unayon. Sigun sa kasinatian, unahon ta nga atong pamilya. Pagkaon, sinina, tubig, kuryente, bisyo ug eskwela. Unya na magkarakara kun isyo sa yuta mihulga na. Lisod kun way pangandam. Makuratan sab kita. Hinaot nga malikayan kining panultihuna maupay paglungag sa dihang gigutom na. Apan meeting ko no, galangan-langan, sulti pasuban. Adto pa ko didto, na ako'y lakaw. Laog pa kus baboy. Di ay, nagsuroy-suroy. Lisod kaayo nga buhaton. Magkadungan ang tanan. Ari ko diribay. Napu nakatagay. Sige lang og busy, wa gyud mapresidente. Pastilan. Pastilan, pastilan. Kaugalingon ray nalantawan. Kanunay nang mahikalimtan, may kusog kita kun maglungan. Ayaw lang kalain, sa gipanulti na mo diri. Gibalik lang ang kasaysayan, aron atong kapanaminan. Gipresko ang panghitabo, aron makuha ag pagtulunan. Nindot mansad nga handumon, alang sa haruhayng kaugmaon matud pas ang panultihon sa lola, sa nanay, sa akong nanay, ay kinsa rabay magtinabangay. Di ba kita rasab, pobring sa gabay?